для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Я хутка аб'ехаў вакол тумбы, але самалётаў чорт меў, Месер шміты зніклі, як прывіды. Я выцер рукавом сухі лоб з палёгкай чушы, як саграваецца спіна, па якой бегалі вельмі непрыемныя халодныя мурашкі. Дякуй Богу, міма. Ды ў той жа міг загучаў на дзіва спакойны голас сені пясоцкага. Цель злоўлена азімут. Я не пачуў ні азімута, ні вышыні, якую ён перадаваў бы ў гэты момант, засакаталі стрэлкі сінхроннай перадачы. Але няроўны, цяжкі ажно тузалася паветра гул, я пачуў. Гэта ішлі яны. Ішлі на нас, несучы смерць колькі іх, зноў тыя шагідныя ручакі холаду пацяклі па спіне і яшчэ мацней затрэсліся калені, невядомая сіла падкідала ўсё цела і сядзенне пада мной непрыемна брынчала. Першы стрэл балюча ударыў у вушы. таму, што не раскрыў рота, падумаў я. Трэба раскрыць рот, раскрыць рот. І чакаючы наступнага стрэлу, я шырока разявіў рот, але стрэлкі я не зусім дакладна сумяшчаю іх. Ад гэтага залежыць пападанне будуць праклятыя фашысты збіты ці непакараныя паляцяць назад. Аднак што там робяць прыборшчыкі? Чаму так ліхаманкава скача стрэлка? Хіба так можна страляць? Баязліўцы, арыстакраты, пацукі, мандраже вас узяло, лаяў я сваіх сяброў, разлік прыбора гэтак жа ліхаманкава, кідаючы гармату то ў адзін, то ў другі бок. Агул пагрозлівы, незнаёмы, ад якога дрыжыць усё навокал, вось ён над маёй галавой. Зараз паляцяць бомбы, я утуляю галаву ў плечы, рыхтуюся прыняць на сябе першую бомбу. Але чаму маўчыць наша птушка? Няўжо я больш не чую стрэлаў. Не, не, я не глух. Я чую нават чалавечыя галасы, нехта схапіў мяне за плечы. Не круціся ты, мач тваю, круціцца як снарад заклініла. У мірны час сержант ні разу не вылаяўся на каго-небудзь з курсантаў, паказваў прыклад культурнасці, а тут крыў самымі адборнымі матюкамі. Я не адразу зразумеў, што здарылася, што значыць заклініла, бо пры вучэбных трэніроўках ніколі не было такой затрымкі. Ключ, дзе ключ, ты адказваеш за інструмент. Які ключ, ключоў многа, Ды гэты! Я саскочыў сядзення і ўбачыў, што здарылася, які ключ патрэбны. Тырчала пятка патрона, заціснутага клінам затвора, зараджаючы Фома Паўлюк, былы старшынскі трактарыст, хлопец на шэсць пудоў вагою, які заўсёды ў сталоўцы прасіў пераіграць, але лічыўся лепшым зараджаючым у дывізіёне, стаяў разгублены, белы як палатно, бездапаможна пусціўшы свае пудовыя кулакі. Астатнія нумары шукалі ключ экстрактор, каб выцягнуць патрон і нідзе не маглі знайсці, хоць усе ведалі, у якой скрынцы ён павінен ляжаць. Мне здалося, што гул самалётаў рассеяўся, як бы аддаляецца. Я глянуў у неба і мімаволі прыгнуўся. Проста надо мной у самым зеніце віселі два чорныя крыжы ў жоўтых кругах. Больше нічога не ўбачыў, толькі гэтыя гідныя крыжы. Потым позірк мой упаў на агнявую пазіцыю батарэі, уразіла дзіўная рэч. Насуперак правілам стральбы ўсе чатыры гарматы павернуты ў розныя бакі, і толькі адна чацвёртая вядзе агонь. Я падумаў, значыцца, што... Варожыя самалёты з усіх бакоў, яны не ходзяць баявым курсам, і ўсе нашы дакладныя разумныя прыборы, у якія мы так верылі, непатрэбная рэч. Дарэмна там да хрыпаты крычаць прыборшчыкі. Мае думкі перапыніў моцны выбух, ад якога калыхнулася пад нагамі зямля. За ім другі і трэці. Над аэрадромам, над пасёлкам шуганулі ў гору слупы полымя і дыму. Цяпер я бачыў іх. Фашысцкія самалёты нават бачыў, як падаюць бомбы. Фашысты з розных бакоў заходзілі на аэрадром, з якога узнімаліся захопленыя знянацку нашы знішчальнікі – Адзін з іх вынырнуў проста з выбуху і загарэўся ў паветры. Другі, не набраўшы вышыні, урэзаўся ў будынак клуба лётчыкаў. На маіх вачах гінулі людзі, нашы людзі, ашаломлены, Аглушаны я не мог адарваць вачэй ад жудаснай карціны вайны, забыўшыся на некі момант на свой уласны страх. Там у тых самалётах сядзелі такія ж хлопцы, як і я. Напэўна, і ў іх ёсць жонкі, нарадзіліся дзеці, якіх яны ўжо ніколі не ўбачаць. Яны не проста забіты, яны, магчыма, гараць жывыя. Знішчальнікі, якім удалося ўзляцець, атакавалі варожых бамбардзіроўшчыкаў. Застракаталі кулямёты, пачаўся паветраны бой, зноў з'явіліся месершміты. Полымя шуганула побач з агнявой пазіцыі, там, дзе на беразе ручая стаяла наша дашчаная сталоўка. Са свістам праляцелі каменні, кавалкі дрэва, у вышыні ў дыме і гары натужліва зараўлі маторы. «Падае!» – мільганула пазіцыя думка. Не, самалёт не падаў, ён пікіраваў на батарэю. Забумкалі яго пушкі, ударылі буйнакаліберныя кулямёты, грымнулі выбухі ўжо з другога боку пазіцыі. Я зірнуў угору і зноў бачыў усё тыя ж чорныя крыжы ў жоўтых кругах, нібы яны падвіслі тут назаўсёды. Праз гул выбухі страляніну мы аднак пачулі каманду лейтенанта Купанова «Ва ўкрыццё!» Першы нырнуў у земляную нішу паўлюк – Мне нішы не хапіла, пакуль я гледзіўся, усе шчыліны занялі з кожнай тырчалі ногі ў абмотках. Я ўпаў на зямлю каля гарматы і засунуў галаву пад лафет. Відаць, я недоўга ляжаў гэтак, бо не ўправіўся падумаць пра што-небудзь істотнае, ці можа гэта былі хвіліны такога здранцвення, калі нават думкі не прыходзілі. Нехта даволі груба пацягнуў мяне за гімнастёрку і злосна загадаў: "Вылазьце, чорт возьми!" высунуў з-пад лафета галаву і ўбачыў перад сабой камандзіра дывізіёна майора Ярмілава. Дух дысцыпліны адразу ўзняў мяне на ногі, я падхапіўся, выпрастаўся, папраўляючы гімнастёрку. Чаму не страляеце? З-за закляніла аварыш майор, я ніколі ў жыцці не заікаўся, тут пачуў, што заікаюся, бо зубы ўсё яшчэ ляскалі быццам, выцягнулі мяне не з-пад лафета, а з ледзяной вады. Што заклініла? Глянуў ён на затвор і закрычаў: « Выбіць, Не ведаеце, што рабіць, Баннік у рукі хутчэй! Маёр тупнуў нагою, бачыўшы маю нерашучасць. Баннік гэта пяціметровы шомпал ляжаў на брустверы на рагульках. Я выскачыў з катлавана. Камандзір дывізіёна сам апусціў ствол пушкі, адначасова загадваючы нумарам заняць свае месцы. Я асцярожна ўсадзіў банніку ствол. Восем месяцаў нас вучылі, што выбіваць патрон баннікам небяспечна снарад можа разарвацца, і раптам я павінен выбіць яго загінуць ад свайго снарада пры першай сустрэчы з ворагам, хіба можа быць больш недарэчная, больш крыўная смерць. Выбівайце ж, закрычаў маёр. У гары зноў зараўлі маторы. Я задраў галаву і зноў убачыўся тыя ж крыжы, злавесныя крыжы і нейкая неразумная, адчайная рашучасць апанавала мяне ў гэты міг, усё адно ад чаго паміраць. Адступіўшы праўда крыху ў бок, з усёй сілай штурхнуў баннікам у снарад і застыў, чакаючы, што здарыцца. Разнясе мяне ўсяго ці толькі адарве рукі нічога не здарылася. Цяжкі унітарны патрон вылецеў з магазина. Маёр злавіў яго і перадаў сержанту. Потым, глянувшы ў гору, закрычаў мне, але ўжо не ўладарна, не злосна, а ўстрывожаным голасам «Назад у катлаван!» Я выхапіў баннік, і ён пераламаўся недалёка ад маіх рук, а з-пад ног у мяне ад камення – пырснули іскры. Я ў жаху адкінуў абломак і чамусьці, паваліўшыся на зямлю, скаціўся ў катлаван. Маёр падхапіў мяне на рукі. «Ранены, таварыш курсант!» І он спытаў так па-чалавечы хораша ласкава, што я нічога не мог адказаць, прыглынуў салёны камяк. Як маленькаму захацелася прытуліцца да грудзей гэтага дужага і смелага чалавека. «Целы?» доўга жыць будзеш, па табе фашыст біў. Бачыш, баннік сукін сын перасёк чаргой. Маёр трасануў мяне за плечы, прыветліва ўсміхнуўся і, агледзеўшы неба, сказаў: «Ну, здаецца адбой. Доўга яны віселі над намі. Калі неба бясхмарнае паўночнае неба стала чыстае і ціхае, маёр пастроіў батарэю. Панурыя з пазелянелымі тварамі стаялі курсанты. Відаць, ва ўсіх быў такі ж прыгнечаны цяжкі настрой, як і ў мяне. Маёр спакойна прайшоўся паўстрой, аднаму паправіў рамень, другому взмахнуў з грудзей пясок. Хітрая добрая усмешка хавалася ў зморшчынках каля вачэй. Што? атрымалі баявое хрышчэнне. <laughs> Страшна? Строй маўчаў. Страшна, безумоўна, адказаў ён сам за ўсіх. Першы бой самы страшны, я помню. Але зарывацца ў зямлю насамі нам зенітчыкам не дазволена. Лейтенант Купанов, які стаяў побач з камандзірам дывізіёна, пачырванеў, як дзяўчына, выцягнуўся: "Вінаваты, таварыш майор". Наш камбат тыповы вайсковец, узорны ва ўсіх адносінах афіцэр. Падцягнуты, акуратны, лаканічны ў словах, у меру суровы, мяккі, заўсёды справядлівы, галоўнае ўсё ўмее Не было, здавалася, такой справы, якой ён не зрабіў бы. Нізкі ростам, шчуплы, ён, аднак, хутчэй за ўсіх зараджаў гармату, дакладней за ўсіх працаваў на дальнамеры і прыборы, лепш за ўсіх страляў з вінтоўкі і пісталета. Ён вучыў нас абіраць бульбу хутка і эканомна. Ён у тры разы хутчэй наматваў абмоткі і выбягаў па трывозе – чым самы спрытны ўвішны з нас москвіч спартсмен Раман Войтаў. Мы любілі лейтенанты і паміж сабой называлі Наполеонам. Асабліва мы, вальналюбцы, паважалі яго за тое, што ён ніколі не губляўся ні перад якім начальствам, ні перад якой інспекцыйнай праверкай, няхай бы яе рабіў хоць сам маршал. Заўсёды купанаў паводзіў сябе спакойна і упэўнена. А тут так разгубіўся, што ажно неяк па-дзіцячы зашморгаў носам. Я зразумеў, што яму сорамна за сваю слабасць за каманду ва ўкрыццё, за батарэю, за нашу ганебную стральбу. І мне стала шкада яго, бо і самому мне было сорамна і прыкра. Добра, што майор разумны чалавек. Музыка пакуль што нікога не вінавачу, сказаў ён. Але майце на ўвазе. Зарубіць, як кажуць, на носе. Любы род наземных войск мае права нават павінен укрывацца ад авіяцыі. Мы, зенітчыкі, не маем гэтага права. Мы можам схавацца ад агнявога налёта артылерыі, але ад самалётаў ніколі не. Добранькая справа, калі б мы, замест таго, каб прыкрываць аэрадром станцыю свае войскі, залезлі ў шчыліны, а? Чаго б мы былі варты? Гэта ўсё адно, каб пяхота схавалася ад штыкавой атакі праціўніка. Запэўняю вас, калі б усе гарматы вялі агонь, хаця б так, як чацвёртыя фашысты не адважыліся б лезці на батарэю так нахабна. Мяне ўразіла, што ён гаворыць пра ўсё гэта так нахабна просто и разважливо. Уразила, але не заспокоила, а еще больше наполохала. И он говорит так, быцем нам наканавана праз многие месяцы и годы, что день бывать под бомбами и кулеметным огнем. Неужо, что день будет полтораться такое? Кольки с часу бомбы и кули будут пролетать мимо? Сегодня не разбили столовку и ранили кухара и шофера, а завтра – Заняты сваімі думкамі я дрэнна чуў, што яшчэ гаварыў майор Ярмілаў. Ды раптам у другой шарэндзе там, дзе стаяў чацвёрты разлік, нехта пырснуў смехам. Маёр сырова нахмурыўся, што за смех, хто смяяўся? Строй застыў. Хто смяяўся? Я адгукнуўся, зараджаючы чацвёртай гарматы Павел кныш, здзівіўшы ўсіх бадай што самы сур'ёзны стрыманы курсант старэйшы па гадах за іншых нават за камандзіра батарэі ён як настаўнік карыстаўся колькі год ад тэрміноўкай ад прызыву ў армію што здарылася з ім. крокі ўперад марш кныж выйшаў са строю з чаго смяяліся вінаваты таварыш маёр я успомню што наш сержант э, даў каманду э, газы пасля таго э, калі вунь там э, за пазіцыю упала бомба а цяпер я ўбачыў што бомба гэтая э, разнесла прабачце прыбіральню Усе павярнулі галовы туды, дзе стаяла батарэйная прыбіральня і нечакана строй грымнуў рогатам. Маёр таксама засмяяўся, ажно слёзы заблішчалі ў вачах, выціраючы іх пра смех сказаў: "Газы, ах, чортавы дзеці, але і газы могуць быць". Толькі лейтэнант Купанаў гідліва зморшчыўся, ды да яшчэ адзін чалавек не усміхнуўся нават я было не да смеху. Я не разумеў, як можна рагатаць з такога глупства, калі ў твар табе глядзіць смерць. Калі чысцілі гарматы і рыхтавалі новы камплект боепрыпасаў, у мяне нечакана з'явілася думка пачаць зноў весці дзённік. Некалі да арміі ў тэхнікуме я акуратна запісваў усе падзеі свайго студэнцкага жыцця. Тут на батарэі кінуў, замяніў пісьмамі да Сашы, які пісаў кожную вольную хвіліну, хоць хвілін такіх было нямнога. многа. Кожны святочны дзень і нават прасіў дазволу камандзіра рабіць гэта ў мёртвую гадзіну пасля абеду, калі ўся батарэя адпачывала. А цяпер, ці будуць цяпер даходзіць мае пісьмы ў родную далячынь, ды і не ўсё можна напісаць, цяпер вайна. А мне хочацца, каб Саша, мая Саша і мая дачка калі-небудзь даведаліся, як я пачаў вайну, з якімі думкамі жыў гэтыя дні, Я веру, што калі загіну, знойдзецца добрая душа і перашле дзённік Сашы. Дарагі таварыш, калі трапіць у твае рукі мой дзённік, вельмі прашу выканаць маё жаданне, адрас запісаны на многіх старонках гэтага шытка. Вось я пішу. Можа, залішне падрабязна, апісаў наш першы бой з нямецкімі самалётамі, бой, пра які хочацца забыцца, не ўспамінаць, ды, напэўна, ніколі да смерці не забудзеш. Пішу, прымасціўшыся ў гарматным катлаване, за снараднымі скрынкамі, ад якіх пахне дрэвам і маслам. Батарэя адпачывае, цішыня – Неверагодная цішыня навокал, нават чамусьці не чуваць шуму гідрастанцыі, толькі паўлюк парушае цішыню сваім моцным храпам. Ды зрэдку перакідваюцца паміж сабой словамі разведчыкі. Цяпер іх двое. Сочаць за небам, аглядаюць яго празрысты блакіт у вялікія біноклі. Сиротливо, як бы яно ненатуральное, зробленное, декоративное, висеть над сопками холодное солнце. Две годины ночи. Я заиздрошчу сябрам, якія здолелі заснуць пасля ўсяго, што адбылося. Не, не ўсе заснулі. Аднойчы, калі я пісаў, да мяне падышоў сеня пясоцкі мой лепшы друг. Мы пасябравалі яшчэ ў дарозе, у цяплушцы, калі нас везлі з гомеля сюды на поўнач. Разгаварыліся, і высветлілася, што ён добра ведае Сашу, што маці яго тая ўрач, Марыя Сяргеевна, пра якую расказвала мне Саша з павагай, з гордасцю за сваю дружбу з гэтай жанчынай. Праўда, я трохі быў насцеражыўся, калі сеня пачаў хваліць Сашу, нават варухнулася раўнівае пачуццё, а ці не закаханы гэты хлапчук у маю жонку. Але потым я зразумеў, што захапляцца людзьмі, хваліць іх больш, чым трэба, рыса яго характару. У армію яго ўзялі са школьнай парты, ён толькі скончыў 10 класаў. І на выгляд сеня быў яшчэ дзіця, вучань, маленькі, худзенькі, з тонкім, як у дзяўчыны голасам, з вялікімі вачамі, у якіх вельмі выразна адбіваўся яго настрой, з маленькімі смешна адтапыранымі вушамі, Помню, у вагоне яму казалі «Хлопчык, пасунься, дай месца! Хлопчык, збегай па ваду!» Ён вінавато усміхаўся і паслухмяна ўсё выконваў. Але на батарэі даволі хутка Сеня заваяваў агульную павагу за сваю сардэчнасць і надзвычай шырокія веды. Яго так і называлі з чыйгосці лёгкага слова «эрудыт». Эрудыцыя гэтая спалучаецца ў яго з рамантычнай, крыху наіўнай юнацкаю знёсласцю. Я палюбіў яго, мы сталі, як кажуць, неразлучнымі сябрамі. Сеня падышоў непрыкметна. Я ўбачыў яго, калі ён сеў на бруствер, амаль над галавой мяне правільней не ўбачыў, а чуў і адразу пазнаў, хто. Не вельмі сумеўся ад таго, што мяне захапілі ў такі незвычайны час за такім дзіўным заняткам, падай нікому не прыйшло ў галаву пісаць адразу ж пасля бою. Я напісаў яшчэ некалькі слоў, потым, загарнуў шытак, глянуў на друга, як завастрыўся яго твар – як запалі яго вялікія вочы за тры дні. Што ты пішаш? — спытаў ён шэптам. Я падняўся, абапёрся на бруствер каля яго ног і даверліва прызнаўся: Дзённік. Дзённік? Ён здзівіўся: «Ведаеш, на вайне не раяць пісаць дзённік. Ты думаеш, могуць забараніць, устрывожыўся я, верачы, што Сеня ўсё ведае. І ён падумаў: "Не. Забараняць бадай што не будуць, але навошта табе? Я не люблю дзённікаў іх хлусяць". Я сціснуў яго калена і горача зашаптаў: "Не. Я напішу правду, напішу ўсё, што перажыў, што перадумаў". Я пішу для Сашы, а ёй я ніколі не хлусіў. Я хачу, каб тады, калі мяне не стане... Петя, выкінь з галавы дурныя думкі. Ты думаеш, мы выйдзем жывыя з гэтага пекла. Ніхто не ведае, хто загіне, хто будзе жыць, але ўсе мы павінны думаць пра жыццё, інакш які сэнс у змаганні, каб перамагчы. Усё гэта правільныя словы, Сеня але ў мяне прачуванне. Глупства! У цябе проста страх, думаеш у мяне, у другіх хлопцаў няма яго, але мне здаецца, што я пачынаю перамагаць гэтае гіднае пачуццё пасля сённяшняга бою. Бой! Які гэта бой? Пасля яго я адчуваю сябе яшчэ горш, як мы стралялі, ай, ганьба! Ён усміхнуўся. Праўда, стралялі пагана. Але, кажуць, першы блінец заўсёды комам. Блінец! Пачаў злаваць я. У каго ты набраўся такой разважлівасці? Такія блінцы нам вылезуць бокам. Заўтра, можа, праз гадзіну наляцяць зноў. Мы адначасова паглядзелі на неба. Thank you. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.